во ред. Сега не знам дали се секјавате, тешко би рекол дека ќе се сетите што проучувавме на 31 август, затоа што тогаш а, Јани превзеде да има ут, а, да го води утреското богослужение со онаа негова серија од 4 предавања. И тоа јас ќе ја подсетам. А, значи, тогаш темата ја насловив како големиот Вавилон и видовме една слика на тоа каков бил Израел, каков отпад западнал Израел, кој што бил невестата Божија. Израел како а, избран народ, ја представува невестата, ја представувал невестата Божија. Меѓутоа, и знаете, Господ секојаш сака неговата невеста достане да девица, достане да невина, достане да чиста, меѓутоа тоа со Израел не се случило. Многу бргу западнал во отпад Сушност Израел станал блудница. Блудничил со другите народи, прифакјајќи ги нивните обичаи. И се секавате, тогаш читавме страшни стикови од Езекијал 16 глава и Езекијал 23 глава, кој што е опишан тој пат на Израел, па еве да се подсетиме на некој од тие стикови. Значи Езекијал ќе читам 16 глава, книга на пророк Езекијал 16 глава, Читаме од 15 стих. Израел бил чист, убав на почетокот. И вели, реков од 15 стих, но твојата убавина те занесе. Ова е нешто слично, ме подсеке на Луцифер. Но твоја убавена се те занесе, вели, заради својот глас му се предаде на блудството. Своето блудство му го нудеше изобилно на секој минувач, негова беше. Од своите облики правеше шарени високи места и врзни блудствуваше, што не било никогаш ниту ќе биде. Ти ги изеде и сребрените и златните накити со кои што те украсив јас, од каде била убавината на, му била убавината на Израел. Господ го накител, Господ го украсил. Но ти ги зеде, вели, накитот и од нив си направи машки ликови за да блудствуваш со нив. Ги зеде и шарените везени облеки за да ги облеч, облечеш во нив своите идоли и ним и ги пренесуваше моето масло и мојот темњан. А лебот што ти го дадов, ченичното брашно, медот и маслото со кое те хранев, ги ставаше пред нив за пријатен мирис. Да, тоа беше така, говори Господ Бог. Ги земаше своите синови и керки, што мене ми ги роди, им ги колеше ним за храна. Малку ти беше твоето блудствување, па и моите деца ги даваше за да ги поминуваат низ оган во нивна чест. Во сите тие гнасоти, запомнете овој збор, гнасоти, многу ќе се повторува денеска. И во своето блудство не си спомна за деновите на твојата младост, кога гола, разголена се препелкаше во твојата крв. И врсите тие зла, тешко, тешко говори Господ Бог, си изгради за себе блудилиште на секаде подигна високи места. По сите раскрсници подигна високи места и врзнив ја валкаше со кал својата убавина. Му се нудише на секој минувач, умножувајќи го своето блудствување. Забележите ги посебно, не читаме се 30 стих и 32. О колку слабо ли беше твоето срце, говори Господ Бог, кога го правеше она што го прават најразвратните блудници. 32-иот. Туку како прелюбница место мажот го прима, ги примаше странците. Или примаше туги мажи, вели другиот ревидираниот превод. Израел се одметна од Господа и тргна под други мажи, прифакеше обичај, блудничеше со другите народи, со околните народи. А не дека Господ не ги предупреди за тоа нешто. се Израел во својот пат стана блудница како Вавилон денеска. Тој религиозен систем, би рекол, не само црква, туку систем. Стана неверна жена, Секавате во Откровение 12 глава е опишена онаа чиста жена, Христовата невеста, како е опишена, каков е описот, а во 17 глава тоа е таа блудница, тоа е Вавилон, тоа е таа нечиста жена. Но и покрај овој страшен отпад, кој што ќе доведе до разорување на Ерусалим и на храмот и до уништување буквално и растурање на оваа нација, овој народ што Господ го избрал, од страна на Вавилон и пред се од Новоходоносор, Господ има свој остаток. Затоа, ако се кавате, читавме во Езекијал 9 глава, кои добиле печат со знакот Тао, ако се кавате, оние кои што плачеле и ридале за гнасотиите, што се случува среде Божиот народ. И Бог предупредил, Бог секојаш предупредува, и еве читаме во Левит 18 поглавје. Левит 18 поглавје, од 26 до 30 стих. Ова е пред да влезат во ветената земја, Господ ги предупредува и вели, вие пак пазите ги моите заповеди, моите закони, не правете ниту едно од тие гнасни нешта, ни вие, ни странецо што живее меѓу вас, зашто сите тие гнасоти ги правеа луѓето на оваа земја што е пред вас, и земјата стана загадена за да не ве изблува и вас земјата од себе, кога вие ќе почнете да ја загадувате, како што таа ги изблува народите кои што беа пред вас. Ако некој ги прави сите тие гадости, гнасоти, душите на тие кои го прават тоа ќе бидат истребени од својот народ. Затоа пазете ги моите повелби, за да не постапувате според гнасните обичаи, според кои постапуваат пред вас, и за да не се онечистите со нив, јас сум Господ ваш Бог. Забележте го изразот, гнасни обичаи, гнасоти, со кој што денеска така нареченото христијанство изобилува. Се повторува сликата всушност. Израел е една мала слика за тоа што е денеска така нареченото христијанство. Оно всушност паднатото христијанство Вавилон, со други зборови, блудницата Вавилон. Значи предупредување постоело, И сега да отвориме во второконикајат 11.2, ова е пак на еден вид рекапитулација за, од 31. август, подсетување. Второконикајат 11.2, значи сега сме во новиот завод, завет, каде што Господ вели вак преку Павле, зашто ревнував за вас со Божја ревност, бидејќи ве свршив со еден маш за да ве приведам како чиста девица пред Христа. И новозаветната црква, христијанската црква, е невестата Христова. Но и таа, за жал, како и некогашниот Израел, за многу кратко, уште во првиот век, при крајот на првиот век, откако апостолите заминале од овој свет, односно, освен Јова, значи, сите трагично завршиле, прогоновани и убиени, црквата веќе почнувала да адаптира, да прифаќа разноразни пагански, или јас ке кажам, гнасни обичаи. Со тие зборови се служи самата Библија. Значи, не била долго време онака чиста како што Господ сака да биде. И најдобар опис за тоа каква станала така наречената христијанска црква. И забележувате дека јас се уште не не откривам која е таа црква или тој систем, затоа што Ние сите многу добро знаеме, меѓутоа и тоа е и поентата, понатаму ќе откриеме во некои од другите предавања. 17 глава Откровение, тоа е описот на големата блудница и всушност како што носи наслов пропаст на таа голема блудница, кој што наскоро ќе се случи, за жал. И еве да го видиме тој опис од првите 6 стиха од 17 глава Откровение. И дојде еден од седумте ангели кои ги имаа седумте чаши приготвени со мене а, проговори со мене, се извинувам и рече, дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води, со која блудствуваа земните царви, а жителите на земјата се напи од виното на незиното блудствување. Внимавајте! е некој, во некој од предходните предавања, оваа блудница седи на многу води. Од 15 стик се вели дека тоа се народите, нациите, од целиот свет. Овој систем има големо влијание, светско влијание без друго има и над една милиарда членови, една од најдоминантните цркви. Но, оваа црква, овој систем исто така блудствува со цареви, се бави, се меша во политика, таму каде што не име местото. И знаеме дека на последокот на времето со тие политички сили ќе успее да наметне и закон, така наречен неделен закон, како што знаеме, после кој ќе стане, јас можам само да предпоставам, меѓутоа, како што вела, вела списте Нелен Вајти, самата Библија, не, а, време на неволи, како што никогаш не било, значи ќе стане полошот, отколку во време на средниот век и инквизицијата. Порни влијањето на овој систем, Противлијањето што го има со светските лидери, цареви, председатели. И вели ме одведе во духот, во третиот стих, во пустина и видов жена како седи на еден звер. Ова понатаму ќе стане зборем. Ние многу добро знаеме што е ова. Црквата го раководи зверот, односно државата. Црквата раководи со државата кој што беше полон со буквални имења, имаше седум глави и десет рогови, а жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато, со скапоцени камења, со бисери, че значи богата, имотна, црква, систем, слично како Израел на времето, богата, богата нација, со бисери украсена, со, од Господа украсена. И Облечена во пурпурно и во црвено, интересно. Овде никаде нема, зашто пурпурно и црвено? Зашто не е сино? Е? Сината боја никаде нема да ја видите во облеката на блудницата. А да се подсетиме што беше сината боја. Не, сина крв. <laughs> а, ако, ако се секавате, а, што порачал Господ на преку Мојсија? Што да носат тамо на ресите долу од своите облеки израелците? плава траха, врвца. Зошто? За да ги подсетува на Божиот закон. Па сетете се на едно време кога зборувавме дека Божиот закон а, постојат стикови кои што може би не е 100% го докажува тоа, ми ги тоа јас верувам дека бил исклесан на тие плочи кои што плочи биле од син Сафир. Да ги подсеке, значи таа сина боја да ги подсеке на законот. Сината боја всушност е сипол на послушност. Кај блудницата немате такво нешто лудицата блудствува. Нема правда кај неја, неправ, неправда, греф, блудствување. Затоа е црвено и пурпурно овде спомнато. Потоа началото пак неизино, началото пак и беше напишено име Тајна големиот Вавилон, мајка на блудниците, значи ова е оваа црква, овој систем опфаќа повеќе цркви. Оваа мајка има свој керки. Че тоа е, затоа велам, систем, не само една црква. Мајка на блудниците на земјите гнасоти, ево повторно гнасоти, ја видов жената како се опива во крвта на светите и во крвта на Исусовите сведоци се зачудив многу кога ја видов. Овој стик кажува дека овој систем прогонува, ги прогонува и ги прогонува и ги, ги прогонува во иднина сите оние кои што не се истомисленици. Затоа го спомнав тој неделен закон и Но, овде сега ќе се насочиме пред се на виното, таа чаша која што ја држи оваа блудница. Ни вели вториот стик дека стана звор за вино со кое што ги опијани сите народи. И затоа, а се сеќавате минатиот пат спомнавме, затоа е тешко да им се проповеда Евангелието на околните народи, затоа што тие се опијанети од ова вавилонско вино, од овие лажни науки. И тешко е пијан човек да те слуша и да те разбере. Ќе видиме дори после во еден стих од Еремија, што ќе очитаме, избезумени вели стихот. Дори. Ова вино ги опфаќа, како што гледаме од четвртиот стих кон крајот таму, е, целиот ќе читаме, жената беше облечена во пурпурно и црно, украсена со злато, со скапоцени камени, со бисери, држејки во својата рака златна чаша, која што е полна со вино, предходниот стих ни вели, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. Јас ви реков, овој, овој збор гнасотија, гнасотија, гадости, ќе се повторува повторно и повторно. Еве еден сличен стих кој што ни кажува кој е Вавилон, Еремија 51.7. Тоа нешто предходно го спомнав, меѓутоа ќе го видите изразот дека народите опијаните од виното на Вавилон се избезумени. 51.7 Еремија. Стикот вели вака. Вавилон беше златна чаша во господовата рака, чаша што го испијани целиот свет. Целиот свет, внимавайте. Кога читаме во 13 глава за првиот звер, што се вели? И целиот свет тргна под зверот. Зарем тоа не е случај? Со тоа вино народите се испијанија и затоа народите се избезумија пијан човек е, сигурно не е разумен, не е при, при здрава свест. И често пати пијаница е избезумен. Не знае што прави, може да крши, може да... И сега замислете си на таков свет, на таков народ. И до таков народ треба да стигне Евангелијето, Вешното Евангелие. До сите народи, народности. Зошто? И племења, нели? Како што вели првата ангелска вест. Затоа што тие, сите се опијаните од тоа вавилонско вине, од тие лажни науки. Ние треба да ми ја представиме чистата наука, чистото Евангелие, за да и тие станат дел од Христовата невеста, Христовата црква во последно време. Е сега, во пресанатиот дел ќе ги видиме кои се тие гнасоти на Вавилон. И она што Зоран го зборуваше за ете тоа крадење на Христовата посредничка служба, тоа е крадење. То што се случува во православни храмови, то што го прави попот на тој олтар и позади олтарот кој што, кој што кажа Брзоран, никој не смее да влезе, то е крадење на Христовата служба, таа служба Христос ја обавува посредничка служба денеска на небото. Но не може никој друг земски свештеник. Но еве да почнеме. Второ законие, седма глава. Значи сега се бавиме со тоа вино вавилонско, така носи и наслов ова наша денешна тема, кој се, што се спаја во вино вавилонско, односно во тие лажни науки, и кој се тие гнасоти, и што се спаја во гнасотија, што е гадно пред Господа. Затоа, второ законе, седма глава, е првиот стих, пета се е тоа, седма глава, токму затоа, значи, ние сме повикани како народ да, да го да ја однесеме веста до сите, затоа што има свој народ Господ во Вавилон, и во православни, и во католички, и кај муслиманите насекаде, а, за да ги извадиме од там, за да излезат од Вавилон. Седма глава, второ законие, 25 и 26 стих. Изгори ги ликовите на нивните богови. Веднаш, нејасно што стана збор, за идол поклонство. Ликови. Не е лако ми за среброто и златото што е на нив, не земај го за да не бидеш заведен од него, зашто тоа би му било гадно на Господа, твојот Бог. Не внесувај гнасоти во својата куќа. Но што се мисли у контекст? На идоли, кипови, ликови, што сакате да земете, икона. Не внесувај гнасоти во својата куќа за да не бидеш проколнат како и неа. Куќата, значи, станува проколната од тие гнасоти, ако ги внесуваш. И ти можеш да бидеш прокланат, како и неа презрија длабоко и грози се од неа, зашто е проклета. Овој контекст може да се каже дека идолите се проклети. Тоа е гнасно пред Господа. Тоа да е силен речник, може би, силни изрази се овие, меѓутоа, тоа го вели Библијата. Јас читам само стихови. А, истото, истата книга, 27 глава. 27 <clears throat> глава, 14 и 15 стих. Тогаш левитите, оние кои што биле задолжени за службата, нека го преземат зборот и нека им речат со силен глас на сите израелци. Проклет да биде кој ќе направи леан или делкан лик, гнасна работа пред Господа, дело на ракотворец. Што вели овде? Леан или делкан лик, оно што ќе направи проклет, затоа што тоа е гнасна работа пред Господа. да не спомнуваме втората заповед. Што, што кажува втората заповед? Втората заповед стрихно забранува <clears throat> или да не беше другата заповед. Да, втората заповед. А забранува делкање или правење на било каков лик. Кој е тој кој што може да го представи Божиот лик? Па да се кланя на нешто што е, замислите, камен или било што. <clears throat> значи, тоа е гадно пред Господа. Ова е дел од тој систем, Вавилон. Клањање пред икони, пред кипови, било што што е ликете. Они ки ви кажат, па тоа е само еднака фигуративно за да ете ви го доближи Господа. Па еден е посреден меѓу Бога и луѓето, човекот Исус Христос. Не може сум го слушнал Дак Бачелор и мислам дека тоа беше негова изјава Замисли си вие во новчаникот, предпоставувам, имате слика од својата сопруга или својот маш, и сега извадите тоа новчаникот и сликате да почне да правите муавет со сликата. Мислам, ќе ме направи некој дека не сте токмо. Нема никаква смисла, може да ми ја доближи сликата мојата жена. Тоа е само слика. Тоа не е мојата жена, тоа е само слика. Или мојот маш че Живоред. Што друго е гнасно пред Господа? Што друго спаја во ова гнасотија вавилонска? Второ законие, повторно, се уште сме туку 18 глава. 18 глава. 9 до 12. Видите што се спаја во гнасно пред Господа. Што се е гнасно пред Господа. 18 глава, второ законие, 9 до 12. Кога ќе влезеш во земјата што ти ја дава Господ, значи кога ќе влезеш во Ханан, во обетената земја, што ти ја дава Господ твојот Бог, не приучувај се на одвратните гнасности на оние народи. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син и својата керка, кој би се бавил со гатање, чародејство, вражање и волшебништо. Ова денеска ќе слушнете дека е а, осудено и од страна на еве официјално црквата која што е државна или како да кажам во Македонија национална ова е осудено но продолжува понатаму стикот никој кој би баел и ова е осудено во ред кој би повикувал духови и души на предци или кој би се обрекал на покојниците што е ова беспиритизам ова е општање со духови на умрените А, сте слушнале што е панихида? Се молат за мртвиот, не знам што. Мислам и тоа и ред други работи, кои што е гнас, гнаса пред Господа. Господ, значи, сите овие работи ги ословува како гнасотија, што не смее да биде присутно во Божијата црква и меѓу Божиот народ. Израел на времето многу од овие работи ги, ги практикувал, ги прифатил околните народи и така нареченото христијанство се од првиот век, при крајот на првиот век, понатаму, поготово после третиот век и Константин четвртиот век, всушност, еден куп пагански обичаи денеска се влезени во христијанството и се облечени во едно христијанско руво, всушност, или покрстен паганизам, како го нарекуваат некои него дочитав да и 12 стих, зашто му се гади на Господа секој што прави нешто такво заради таквите одвратности нив и ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Што му е гадно на Господа? Бајање, вражање, чародејство, гатање, обшење, повикување на духови, на души, на предци. Сето тоа е гадно пред Господа. Зато што вие директно си имате работа со гјаволот. Кој што некој кажа тука, Господ е Господ на живите, не на мртвите. Мртвите се знаат, спијат и го чекаат денот која сите ќе воскреснат едни за живот вечен, други за осудување. Што друго е гадно пред Господа? Пословици. Е, сега да отвориме малку во пословици. 28.9. <clears throat> Пословици 28.9, првиот стих. Иако не директно, меѓу тоа овој стих алудира на нешто што исто така е многу присутно во Вавилон, во тој религиозен систем и кој што не е во Ирак, во Иран. Туку е христијанството, паднатото христијанство. Тоа ја го представува Вавилон. А, значи, реков пословици 28 глава 9 стих. Кој го отклонува своето уво, за да не го слуша законот и неговата молитва ја омразена, други преводи велет гнасна. Че овој стих алудира на тоа дека ако го отклонуваш увото, очите, умот свој од законот, го тргаш законот на страна, не е битен, ухинат, не знам, сменет, тогаш твојата молитва е омразена, гнасна пред Господ. Или пословици 15 глава, 8 и 9 стих, исто во тој контекст. Жртвата на нечестниот, нечестниот кој е нечестниот? Неправедниот, оној кој што го крши законот, му е омразена на Господа. А мила му е молитвата на праведните. Патот на нечестните му е омразен на Господа. И возле му е оној кој оди по правдата. Оној кој што го крши законот, оној кој што повикува дека не постои, дека може да се крши, сето тоа е гнасно пред Господа. Оно кој што чепка по него, смета дека може да го смени, да промени било каква заприка, титла, вели таму. Сето тоа е гнасно пред Господа. Значи, оној кој што не одвраќа Ако одите во црква и, и тој што проповеда или свештеник и било што е, ве одврѓа од Божиот закон, тоа не е Божја црква. Тоа се гнасоти пред Господа. Тоа е едната работа. Меѓутоа и постои една друга крајност во Лука, сега ќе отидеме во еден новозаветен текст, значи во Лука 16 поглавие 15 стих. Што веле Исус овде? Што друго е омразено и гнасно пред Господа? Тогаш ќе ни стане јасно зошто Исус така се однесува спрема фарисеите. Иако со плач во своите очи, со плач во своето срце, меѓутоа ги нарекувал породија спидени и така натаму и така натаму, да не кажуваме, да не шириме многу повеќе, меѓутоа, е, овој стик каже се, Лука 16.15. И им рече, Исус им вели, на фарисеите, вие се представувате за праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца, Зашто она што е меѓу луѓе, што меѓу луѓето се смета за високо, пред Бога е гнасно. Што е ова? Зашто станува зборот? За самоправедност. Оној кој што се удира во гради, оној кој што смета дека е праведен, дека ништо не му фали. Е сега овде ја гледаме една врска зошто, зошто Лаодикеа или Лаодикеецот Господ ки го избува од својата уста? Па зашто тоа е гнасно за него. Значи, оној кој што го трга законот од вас и смета дека е невалиден, не постои или не знам е укинат, тоа е гнасно пред Господа. Тој не е од Бога, али и оној, меѓутоа и оној кој што се смета дека е доволно праведен, па не му треба ни на ништо, си удира во гради, исто тоа е гнасно пред Господа. Само праведноста е гнасотија пред Господа. Знаете, денеска во тој систем, и како и порано, порано може би било повеќе застапено, меѓутоа ден денеска тоа е застапено. Луѓето се капшикуваат, луѓето се само повредуваат, луѓето прават дела човечки своји, за да на тој начин го умилостиват Господа и мислят дека на тој начин ќе го, го задобијат спасението. Не, Господ вели тоа е гнасно. Мартин Лутер сватил дека тоа е гнасно, и сватил дека човекот со вера ке живее. И предизвикал една голема револуција, реформа на европско тло. Не само тој, и пред него и после него, поготово после него имало многу големи реформатори, кои што еден по еден почнувале да ја откриваат чист, чистата вистина, чистото евангелие. Е сега, што друго е блудство, односно гнасотија пред Господа, тоа е Веќе од, прочитавме во Откровение 17.2. Тоа е блудствувањето на овој систем со царевите, мешање во политика и политички работи. Тоа е црква, тоа е систем кој што нема од Господа сила. Затоа бара сила од вториот звер да им ги врши работите. Затоа бара сила од големите цареви кои што се му се поклонуваат на кој што знае да каже братјани на еден буф таму во една шума во Америка. Значи, тоа е исто гнасно пред Господа. Следно нешто што е гнасно, повторно во второ законие, 14 глава, второ законие, овој пат 14 глава. Трети стих. Овде е подобар преводот на Данечич Караджич. 14.3 второ закони вели, не јадете ништо нечисто. А Данечич Караджич вели, не јадете ништо гадно. Така ли? И потоа, Господ кажува, што е чисто, што е нечисто. Стано збор за храна. Значи, ако некој смета дека оно што Господ го обележал како нечисто, може слободно да го конзумира, тогаш е грешка и во заблуда. И тоа е гадно пред Господ. А денеска во тој систем се јадат еден куп работи од овие кои што овде се забранат. Не само свинско. Еден куп работи. Јадат и жаби, и змии, што уште не не јадат. Сетете се првата ангелска вест, исто така, меѓу другото ја вклучува и здравствената реформа. На никој начин не можете да го прославите Господа ако јадете она што е гадно пред Господа. Добро, Еремија 32.35. А да видиме друго што е гадно пред Господа. И што е дело од ова вавилонско вино, кое што го опијани и избезуми целиот светот. Ако некој збор највеќе одговара за денешниот свет и што состојбата на денешниот свет е баш тој одговара избезумен. Светот денска е буквално избезумен, не познавајќи ја вистината. Чистата наука. Значи, Ремија 32.35. Видите што вели овој стих? Овде се крие еден принцип. Самиот стих не кажува многу, меѓутоа принципот ќе го видиме во овој стих. Еремија 32.35. Стихот вели, И предходно, мислам, во еден друг стик се спомна вакво нешто, но овој стик вели, му подигаа високи места на Ваала во долината Бен Еном, и своите синови и керки му ги поминуваа низ оган на Молоха. Ова за израелците станува збор. Што јас никогаш не им заповедав, ни на ум не ми падна да правам такви гадости, ниту би го пуштил јуда во таков греф. Че значи, му подигаа високи места на Ваал во долината Бен Еном, и своите синови и керки му ги поминуваа низ оган на Молоха ќе речете денеска никој не постои таков религиозен систем што го прави ова. Вред не постои, меѓутоа принципот кој е овде што се крие? Што е верувањето во пеколот, ако не нешто вакво? Синовите и керките поминуваат низ оган. И тоа сто пати по Погнасно е тоа да мислиш дека Господ кој што е љубов ги гори тие синови и керки и ваши родни и пријатели, да речеме, ете, неправедните, сите оние кои што спајат во таа група неправедни, сета вечност во пеколот. Ова е голема гнасотија, ова е големо искривување на Божиот карактер. Ова му е гадно на Господ. И ова е застапено во тој религиозен систем. И Дори ако сте го гледале, еве, пак ќе се, ќе си, ќе се пристав на филмот за Мартин Лутер или еве, сте читале од големата борба или други, ред други историски книги, во средниот век токму тоа се користило за да се заплаши народот, за да пушти некоја паричка повеќе. Токму во филмот, цела една бина прават, на сред цело таму, сред град, да кажеме, и излегуваат представа, со представа како Па дури тој Тецел, мислам дека беше, што го глумеше, верем, Тецел во филмот, си ја запали раката, дланката си ја запали за да им покаже, еве, колку тоа боли, а камо ли кога ќе горат нон-стоп во оганот. Е, за да не завршите таму, пустите некоја паричка. Замислете. Тоа е гадно пред Господа. Пословице 17.15. Значи, ова предходно што спомнавме, демекете Господ е луд, разјарен, да, ние сме као скарани со Него, немаме контакт, а он е луд, разјарен и ние, ние мораме сега да принесуваме некаква жртва крвна, било што, за да го милостивиме. Па и пеколот е на некој начин. Такво нешто. И тоа нешто. И сега пословице 17.15, нешто друго што е гнасно пред Господа а го има во Вавилон. Пословици 17.15. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господ. Или гнасни му се на Господ. Прочитаме уште еднаш, кој принцип е овде и што всушност офаѓа овој стих. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцет му се омрази на Господ. Кажете ми што правеше тој систем средниот, средес, значи сите тие 1260 еве, години поточно. Што правеше? Кого гонеше? Кого оправдуваше? Се гледале може и филмови бркаа вештреки и ги спалуваа на клади вештрики, оние кои што читаа Библија. Имаше еден, еден филм, а, не можам никога да го најдам, а толку ми беше а, убав, со Деми Мур, на буква се вика, и токму се одвива действијето да тоа време, за време на средниот век, и затоа што, не знам, што беше баш поентата, меѓутоа неја требаше да ја спалат на клада, затоа што ја условија како вештерка, <laughs> сосема неправедно. А тоа е само една жртва, еден куп жртви. Станува збор за стотици милиони, според некои историски записи и докази. На праведници, кои што се осудиле да земат Библија да читаат, биле спалувани. Ден денеска вие ние живееме во едно општество кое што кој ви гарантира вас дека судот е прав? Судот е прав еве во Македонија. Кој суд воопшто е прав? освен Божиот, оној кој што се гледа, оној кој што ги чите и мислите, оној кој што ги има сите факти и податоци пред себе, тој може да пресуди како што треба, не човечки суд, човек кој што може многу лесно да го корумпирате, да му фрлите паричка некоја и така тоа. И да пресуди а, за оно што е неправеден. Значи, леење на невина крв осудување на невини. Е, сега е интересен дел, кој што е, ова е исто политички некоректно да се каже денеска, и тоа јас верувам дека сите ние имаме сила ова да го кажеме, многу гласно и јасно, и дури јас би рекол некојаш кога има такви некои собери, ние треба да биме присутни на такви собери. А еве што е ова што е гнасно, ова е гнасно самото по себе, е разбирливо дека е гнасно, меѓутоа денеска на Европската Унија, Ова не е гнасно, туку дори го бараат од вас ако сакате да бидете член во Европската Унија. Неверојатно. Пословите 17.15, не, се видимо Левит 18.22, Левит 18.22. Погодувате ли што е ова? Еве, пред некој ден во Белград ја забранија парадата на гордост, ја нарекуваат. Левит 18.22 Па председателот Николич Николич беше, да? Кој што знаеме предходно кој беше и што беше, барем ете тоа што следам, сега изјави дека не требало да се забрани парадата, затоа што на тој начин си, си го затвараме патот кон Европската Унија. Никој да не влеземе. Јас би рекол. 18, 22 рекол. Не легнувај со маш, ова се однесува на мажите, не легнувај со маш како што се легнува со жена, тоа е гнасно и одвратно. Појасно здравје. Мислам, ова самото по себе, самата природа наша ќе ни каже дека е гнасно. Меѓутоа, тие веќе се таму неприродни, тие се избезумени, тие пијат секој ден вавилонско вино. Тие не се трезни. За пијани се пијани избезумени веќе, кој што читавме во Еремија. И сега овде ти налагаат да ти прифатиш такво нешто што е неприродно, што е гнасно пред Господа, читајте во Римјаните втора глава. Прва глава всушност. Никој нема право и не смее, тоа е христијанството, да го осудува хомосексуалец. Меѓутоа, хомосексуалноста, станува збор тоа, треба да се жигоза. И сега, која еве веќе се назборувавме за еден куп гнасоти кои што се присутни во тој систем, а не смеат во Божјата црква да бидат, затоа што Господ ја сака чиста, невина, девица. Што е најгнасното? Така вели Езекијал. Овие стихови ги спомнавме во некој од предходните предавања. Езекијал осма глава. Која е најголемата гнасотија? Знаете, кога на Езекел во видение Господ ќе му ги покаже тие гнасотији што се прават меѓу Божиот народ, меѓу Израел, тогашен, и ќе додаде, че Езекел 8, 16-17. Еле, еве, од 14, за да се вклопите во Контекстот име поведе до вратата на Господовиот дом, до светилиштето, што се свртени, значи, до вратата, што се свртени кон север. И ете, таму седат, седеа жени и го плакуваат таму за. И ми рече, гледаш ли човечки сине? А ке видиш и полоши гнасоти од овие. Што е полошото од ова? И од се тоа што окажавме? И ме поведе во внатрешниот двор на Господовиот дом. Таму при влезот во Господовиот храм меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе свртени со плеките кон Господовиот храм, а со лицето кон исток и таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. Господ вели, еден куп гнасоти овде му покажува на Езекел во визија и му вели, ќе видиш уште поголеми гнасоти. Му се кланјаат на сонцето. Ке рече некој, па кој му се клане денеска на сонцето? <clears throat> па добро. Може буквално, никој не му се клане, Ете, има некој, може би, тамо. Не знам како да ги наречам, што не се христијани. Меѓутоа, христијаните што правиме со нив? Па кој ден се светкува денеска? Не прашам. Се секавам на Владо како, како се викаше вла, презимето како му беше, се секјавате што доаѓаше кај нас еден период. А, идејки на католичка црква, често пати тука поминувал и секојаш била затворена црква. Ја поминам вика затворена црква. Како бе владо викам затворен? Па вика у недела поминувал, по па недела е затворена нормално. <laughs> Самото требало да поминеш за да ја најдеш отворена. Адвентистите на седмиот ден и уште некои така посетни деноминации се тие кои што го светкуваат саботниот ден, на тоа повикува првата ангелска вест. Тоа е ден кој што е знак меѓу Бога и Божиот народ, тоа е ден кој што покажува кој е Божи народ. Тоа е ден кој што укажува на Создателот, кој што исто така шест дена, збрунувавме за тоа, се сегавате, работел, завршил се и о седмиот ден, седмиот ден се одморил, а седми ден е сабота тоа Библијата многу јасно го покажува. Неделата, многу убаво им ставиле име Сандеј, Зонтак или на некои други јазици, тоа е денот на сонцето. И 25. декември, знаеме, не е роден ден Христов, туку исто така ден на сонцето. Значи, дали тоа некој денеска не му се поклонува и не му служи на сонцето? И, сето, и тоа е најголемата гнасотија, велива му Господ преку Езекија. Нека се запрашаат, ете, сите оние кои што на нас може би не е перфектно јасно, меѓутоа оние кои што може би полосно ќе гледаат, нека се запрашаат, нека ги разгледаат повторно овие стикови, нека ја земат Библијата, нека искрено на колена во молитва проучуваат и да сватат дека сите овие работи се гнасни. Значи, по-обов израз не можел, не можел да најде светиот дух, нали, кој што ги инспирирал сите овие стикови што ги читавме. Светкувањето на делата е идолопоклонство и тоа е гнасно. Но Господ има свој верен остаток, а тоа е остатокот кој што во деветата глава, значи веднаш после ова, откако Господ на Езекијал ке му ја покажи најголемата гнасотија, му кажува во деветиот стих, во деветата глава се извинувам, за верниот остаток. И денеска во тоа христијанство, така наречено, Господ има свој остаток. А тоа се оние кои што нема да ги прифатат овие гнасоти кои што ги спомнавме. Ке им бидат одвртни како што му се одврти на Господа. Нема да го прифатат денот на сонцето, туку го светкуваат Божиот, Господовиот ден. Тоа се оние кои што ќе бидат запечатени и ќе го добиат знакот Тау. Еве да читаме во деветата глава. У Езекијал. Тогаш извика во моите уши со голем глас и рече, извика всушност. Казна за градот, приближите се секој со своето гибелно оружје во раката. Идете, дојдоа шестмина луѓе од горната врата, и ова се однесува нели на Ерусалим, тогаше на Израел, што се и казната што ќе ја добие од худоносор, меѓутоа тоа се пресликува и во денешно време. Што се свртени кон север, секој со гибелно оружје во раката, меѓу нив имаше и еден облечен во облека со писарски прибор во појасот. Тие влегоа и застанаа покрај бронзениот жртвеник а славата на Израелевиот Бог се крена од херувот над кој што трпереше кон прагот на домот. И го повикаа човекот облечен во ленено кој имаше писарски прибор во појасот. И Господ му рече, поменен низ градот Иерусалим и обележи го со знакот Тау. Обележи ги со знакот Тау. Челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите <clears throat> што се прават во него. Внимавајте, овие не само што не ги прифатили овие гнасотии, но не се ни равнодушни, току тажат и плачат заради гнасотиите, заради браќата, сестрите своји, христијаните, кои што ги практикуваат овие гнасоти. А на, други, а на другите им рече, петиот стих, пред моите уши, тргнете по него изградот и убивајте без милосрдие. Ова е период кога Господ веќе нема да има милост. Сето оно што е гнасно, ќе го уништи, ќе го очисти. Господ има свој народ, Господ има свој остаток. И фала му на Господа што ни е открил оваа вистина. Троангелската вест е токму порака за ова време, кој што треба да ми однесеме на сите оние опијанети околу нас, кои што, на вистина, некои од нив се избезумени, некои се уште не, се уште можат да разберат, се уште може да допре гласот Божи до нив да ги повика и да се спасат. Тоа е наша одговорност, тоа е наша одлука. Налог, сушност. Нека Господ ни помогне во тоа, тоа да вест ми ја однесеме на луѓето, за да сватат кое е чистото и вечно Евангелие, а што се друго спаѓа во лажно Евангелие, што се друго спаѓа во пагански обичај, нешто што всушност е гнасно пред Господа. Нека му е слава на Господа за сета откриена вистина. Амин.